Мій оглядний земляк на силу з'їв невеликий шматик. Те саме зробив містер матрос, а Нансен їв і морщився. Антарктичні тюлені смердить, а набафінова земля не смердить тюлені, і гренландські не смердить. Матрос глянув на похнюплені голови і раптом почав їсти, піднявши плечі і натужно сіпаючи бурлаком. На ну, це справді варто було подивитися. Він героїчно доїв свою порцію і закусив сухарем. Треба звикати. Мілтон Брус викривив губи в мій бік. Я ліпше з голоду здохну. Свинина в риб'ячому жиру. А Жак Антуан запропонував тиждень другий поблукати на айсбергу провітримося і нагуляємо апетит. Ідея. Оплесків цього разу не було. Несподівано всі погляди звернулися на дальній край столу. Дон Фернандо зів своє м'ясо і поклав ще шмат. І тоді сталося несподіване. Я уважно глянула на колег. Вони кривились від огиди із ненависті ладні стерти чиліються на порошок. Логічніше було б зненавидіти Філа Марша, бо Дон Фернандо йому тільки допомагав. Але чилієць і цього разу лишився козлом афіри. Я спробувала тверезо вивірити власні почуття. У моєму серці теж не знайшлося й краплі приязні до Фернандо Фернандеса. Нансен якось винувато проказав Добрий обід собака. Нансен дивився в мій бік. Він був тут зовсім невинний. Ми вважали винним одного Дона Фернандо, котрий мовчки доїдав другу відбивну, навіть не підозрюючи, яким бридким здається нам у цю мить. Ми були несправедливі до нього, але подіяти з собою нічого не могли. Розділ 18 Настрій полярників упав до нуля. Морози сягали 45 градусів, буран не переставав, двері щоранку виявлялися присипані з надвору, хоч Наріта Сан і його черговий помічник виходили до метеомайданчика по вісім разів на добу. Вони якось перелазили через кучугуру але до ранку замет виростав на добрий ярд. Останнім часом вітри дмухали не в причілок, як усі попередні місяці, а з поза причілка, майже в лоб. Японська база була зведена за невдалим проєктом, хоча й стояла на шельфовому льодовику. Тепер будинки для полярників підіймали на високі палі, щоб сніг вільно проходив попід будинком і не засипав його будинки перших радянських станцій теж стояли просто на кризі, але за зиму їх так замило, що полярники мусили робити на дахах люки. Ці будинки так тепер і стоять, заметені кількаметровим шаром снігу, а люди ходять і їздять по дахах. Щось подібне сталося і в американських полярних селищах, особливо на полюсній станції Амонсен скотт а що б ми робили, якби двері відчинялися на двір, сказав Жак Антуан Потоцькому, з котрим відкидав сніг од дверей. Бідолашний француз навіть не спромігся на дотип. Вони працювали випадками добрих сорок хвилин, кілька разів забігаючи погрітися. Трохи далі блимав ліхтар. Там Булати з Нансеном доробляли собачу печерку. Вони теж бігали грітися щодесять хвилин, хоч ескімос ніж би витримати і півгодини. Що ж буде тоді, як доведеться їхати по тих тюленів? з розпачем думав матрос. Бо по заготовлених тюленів рано чи пізно треба було їхати. Час переміг людей. Першого тюленя вже доїдали, лишалося три. У стосунках між людьми сталися зміни. Того дня, коли на столі з'явилась тюленина, якої доти ніхто не куштував.